ning talaga katilang uh. mambang tepas wulan pomanega lintang daya kusumayana suh sampun dang anggen kula ngajeng-ajeng Kang Mas boten rawuh nembi menika. Kula ngaturaken perembagi panakrama Kang Mas. Yayi Rukmini tak tampa kanthi bungah. Yayi banjur ngaturake perembagi marang pun Kakang, kula nuwun Mban wonten dawuh Denayu. Kulo kuwi calon pertimbangan iku e e e amulane angger-angger ngengleng penggali lah wong pancen sing diarpar bagus e kaya ngono branyak ireng-ireng manis ning ya ana sing branyak ireng-ireng rondo biru sentrap sentrup hmm. Aku anggere beruang bagus kok ngono kae kok. Aku karo bojo kok saya sengit ngurut-urut. Besok kapan aku dicerai? Lho Pengajapmu kok elek temen ora. Wong sengit karo sing lanang kok ket wingenane kae. Panjen suwe, wis suwe. Merak durung bisa sukses. Nah ya muga-muga iso dadi peng lah wong sing arep aku sih sekolah kok menan eh, eh, eh. Vespa hmm. reko-reko wae kuwi wis sih kepengin ngenteni aku kuwi ayo kaya Raden Narayana kae bagus e oh sing arep ngresake karo kowe. Lah iya, lah sapa ora usah domongke. Ndak do ngerti. Wis anggar aku do ngerti iso njuk salah sawijine wong malah njur menggawe sesuk. Kowe iki ya sing ora-ora kok. Ya muga-muga yuk lulus sekolah ngono iso. Wis cita-citane aku ane galunga kok aku. <coughs> rapopo. Layang kawin tak gowo. Payah iki. Aku bareng karo Raden Narayana bingung aku iki. Wis kono mati ya kono. Omong-omonganmu sing ora-ora. Kejaba sangka iku Yayi aja nganti Yayi banjur ngarep marang pun Kakang. kamar tekan titi mangsane dino iki yayi bisa cecaketan marang pun kakang inggi yen wis bisa lenggah jejer kanthi wancara ...seping ing pangarep-arep mung isine yayi dewi kelawan pun kakang padha andung suka parisuka gandeng wis tekan titi mangsane diajeng bakal dipolo kramake ing mongko temanten ora bakal aduh mesti wis bakal nyaketi manjing ana ing kumbinu banjur pangrasamu kepiye diajeng inggih istanipun kula tetep ngajing-ajing panjenenganipun Kang Mas Narayana wis mantep dadi pertimbanganipun Kakang iya sampun Kang Mas Ya mantep wong bagus kok ngono kok ora mantep wis sewu kemukaan zaman saiki eh. Ayo ta. Dik, ayo yo. Mulane kuwe. Getun aku. Ewa semanten senadyan to kula sumedya kakersaken Kang Mas. Kula gambaraken tiyang kang lumaksana ampun ngantos panjenengan kalian kula tumindak ingkang boten sae nilar mergi ingkang utami. Mboten kita namung seklimah panjenengan iki kedah ilo-ilo saged to mbabaraken ingkang dados seselukanipun ingkang rayi. Oh iya. Karang sing gawe aku ya kudune pun kakang kudu bisa mbatang seselukane si Adi lah saiki mingkari sangka perentuling pamikirmu gandeng tat kala semana isine sesuluka pun kakang ora paring dawuh mbok menawa darbi gegebengan pribadi moro gage enggal wedarno. Kula nyuwun prisa wengsanipun Kang Mas Narayana. Babaring Pancandriya catur ingang minangka kegiatan tri minangka dados paugeran duwi ingkang minangka dados judunipun Eko Mantenging Panuwun. iku ora ana liya kejaba mung gegambarane pun kakang lan si adi sakjroning padha sak pejagung nanging sumurpa yen adeging urip kaya dene si lawan pun kakang ingkang nguasani kejaba mung pancandriya yen to iku ilang salah sawiji ateges ora bakal kakon kumpul ing pangrasa ora bakal duwe rasa manteng ing panuwun sak pinunggalane yen itu saka pujangane Purwinasis kang kena sinebutake sukma purba sukma wasesa sukma langgeng lan sukma nglembura sukma sejati lajeng lenggahipun wonten pundi panektra panggondo pangrasa lan pamireng bener apa luput iki sampun leres catur ingkang minangka dados kekiatan kekuatan manungsa so. kuwi patang perkara dasar asal usule uga mung saka sangkaning catur tunggal geni bumi banyu lan angin inggi kami nengkoro rangkaning tumitah ana merca padha bawana supapat ingkang wis winaca alwamah amalah supyalan mutmainah bener apa luput yai i sampun leres putri kang minangka kekiatan kekuatan manusa tribawana jagate manusa telung perkara wujute giri luka endra luka lan jana luka duwinge minangka dados judu uripe manusa pancen isine ana rong perkara wis mesti dadi judune bejo cilaka sabar kelawan tiwas selamat lara urip lan mati kakung lan putri Narayana karo Rukmini. Eka panuwun, eka sawiji panuwun sing aranani lantaran saka mantenging pamikir, seko manteping panggalimu. Awit yang dirasa anteping gunung boboting arga isih kalabet lawan titahing abathara ya kantepane manusa. Kedining gunung bisa direk direka daya murih runtuhe nah yen kantepane manungsa yen panjen dasar tresna senajan tok ana rubeda ana apa wae ora bakal klakon diajeng nganti ninggalake marang pun kakang mergo dasar mantep madep marep urip bebarengan lawan pun kakang Eh Wanudya utama gambar arum gambar arum gambar arum sangku sumo uh. Kang kula suwitani Kang Mas badhe dumugi jaman kelanggengan panjenengan ingkang kula dherekaken. Iya. Mengkono yayi. Kasing jenenge Tresna Jati ngono apa ya, Yu? Dadi impen rina kelawan kuwi tekan temah mergo saka mantenging penuwun bisa kalaksanan. Zaman kaya aku gedhe ketemu karo adimu. Kowe dek rikala ketemu karo bojomu. Nah aku ki maune ora jarak kok maune. Ora kanyono-nyono kok nek aku Kaya jeneng kesandunging awang-awang gencetu sing rata. Lah ngomong kuwi kleru ngono. Tenan mulane aku sok gedhuang anggere weruh kaya ngono kuwi aku terus lap ngono yo kelingan skuter aku. anak gue tak pejet pejet tau kan lu aku anjur kau yang ngono lah lah lah Randek puna kaya kakang mungkin nek karo kowe suyawi ya kak. Aku erane wis nglalu meh. Arep bunuh diri wis tutup lawang jeron kolah. Mayur kalingan sing ora-ora. Kaya ngene rasane wong bladak. Milang kampuh. <laughs> wong milang sifat kok milang kampuh. Iya meng pemujimu wae ditak rewangi prihatin guru kaya ngene. Sejen apa iso? Ketercita capek-capekku. Kuwi sesuk tak boncengke. Oh. Iya, iya, iya, muga, muga, wek. Ah, ah, seksa nono, ya. Hmm. Aku sumpah, wong. Aku ingat nanya cucu kok katok lepis, weh. Nyanyi, wonten paring adawu. Gandeng pun kakang lan si adi ketemu nih sing tanpa nganggu tali waro marang kanjoromo. Bisa kelakon iki mengkono kedadian pun kakang diuyahake. Dianggap yen pun kakang durat moko. iya kados pundi tetep panjenengan kang kula ladosi yen ngantos alit panjenengan dipun siksa ageng ngantos dipun perjaya kula nderek yo kabeh mau jaga murid slamete pun kakang bakal ganti wujud aja nganti siadi mau dulu pun kakang wedi amri slameting ajiwa ragaku utawa aja nganti aku kawistara inggih kersanipun aku tak ganti wujud aja aja wedi ya inggih ra ora mlayu nek ngro aku oh, mboten Kang Mas sauger panjen panjenengan saestu rikala semana Raden Narayana anggunaken marang daya panguasane Wisnu mateg dumateng dari mujizat ilang sipate Raden Narayana jelek dadi buta gedhe sak gunung anak tata titi kelono kelono kelaya takut mangkut maringkut siungnya mau wingis wingis ung nampak sigro katon cumang kae ngayu do dadi karo aku turuk mini boten kang mas boten yar pomne ora wedi ka ya adus keringet lah wong wong bagus-bagus kok bareng nesu kok kaya ngono ya aku eleke mau ganteng bagus bareng nesu kok terus kaya ngono anak kakangmu kok nesu ora nesu pancen elek dapure nek kae ngono Nih yang nesu yo gede. Nah, aneng. Ah, <laughs> misa imit. <laughs> Ano gede kok misa imit. Yo dadi buta yang siung tok. Nih tinggu gaya geduk li memangan. Ngono kuwi ya Mulai aku dungak-dungak no yuk iso PGT. <laughs> Iso Wih, betul iki ojo nganti pisah kelawan pun gagang inggi. disebut sambat pun wonten dawuh kowe ora sawedi wedi iki Kang Mas Narayana oh inggih wis enggal para kanca-kancamu padha dikumpulake rada aduh mengko mundhak dadi sasaran sing ora becik eh sendika yu rada ngedos titik yu awet ngendika wae gereng-gereng bumine obah kabeh apa meneh yen nganti nesu yu rada rene yu yu rada rene ah ndak nesu engko. Aku arep mampir tuku wedak barang kok. Aku nek ora iso ngungkuli Rukmini. Ilang saka. Engko iki yo werna-werna wae. Wis lenggah sing prayoga pun kakang kang pasan nyanding marang diajeng Rukmini. Pati Kang Winursita. Anenggih Kang Kinarya sinambeting Cinarito kocapo ing stinggil binaturata kraton Kumbina. Prabu Bismaka kang rika semana marang calon pinanganten Sang Tapa Begawan Durna kairing Purwadya Balakurawa. tamaning nata uang perputi pawalaksana liringgang apa wolaksana uh, Oh. Ngeruk mono wonten paring dawuh Rama. Ora bakal samar panduluku iki kaya penemban begawan Durna ingkang wis rawuh diderekake marang Sudara Werdamu. Prabu Baladewa. Nulajeng kepareng waturi angacarani rawuhipun penemban Begawan Durna saha Kakawa Prabu. Iya. Kiroko penemban Durna. Kula ngaturaken perbagi panakrama. Ah, oh, kandhak bleguduk manyar-manyar. Iya. nampi pangestunipun Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menapa. Panjenenganipun keparing rajis kok perbagi dhateng kula. Ih. Atmat Jakungir Noto Mandura padha kanthi harjo. Ih, pangestunipun Paman Prabu kados mboten kirang setunggal menapa. Rekyono Pati Sengkuni Manggir Harjo nuwun pun sinuwun kados mboten kirang setunggal menapa. dan menika ingkang putra kepaksa enggal-enggal kula suwun? Supados sageta resmi dados jatuh kramanipun puning ingkang putra Rama. Awit kula sampun sumadya. Badhe batang sesulukanipun ingkang putra diajeng letak mini. Nggih. matur kasinggihan sangat mugi-mugi jawata ngudanane. Tentu tentu sampun ngudanane. Awas sampun ngendika kalian kowe yen bakal tak udanan. <laughs> sampun dumugi titi wancinipun panjen jodoh dap kula kedangan ingkang ingkang putrapun diajeng pun letek mini mengandani Rama. Kata wanita ini sang badai, tut wuri jumateng pulau, nang ewa semanten. kados dhewe wonten cocok kan raos kula kejawen ingkang putra ingkang dados idaman kula Rama. Matur kasinggihan sanget. Yen mekaten lajeng pun, benjing menapa badhe paring seserepan mbabaraken sasmitanipun yoga kula. benjing entasi menapa sak menika entasi menapa kula lajeng nyuwun supados rampung dinten menika murid saged enggal paripurna nggih ngaten nggih manduru wonten dawuh aja nganti katalupen derekno manjing kedaton supaya ketemu karo adimu Rukmini dri monggo ger, dipun arepaken mangke sampun pinangi panjenengan lajeng tindak perlu badhe kula nggih wawancara kula batang dados sesukanipun calon jatu kramanipun inggih bapa oh, mengaten nggih kesinggian nyuwun pamit kepareng inggih putra nglarapaken pamanujum manjing datun Taklilani, lilani mangsa bodho bakal sinangling kaya ki putraku njodipati Werkudara. Bismoko bapak kuyu. Diderekake putramu Gatutkaca padha Basuki ya pangestumu kaya ora siji apa. Apa darunane jeneng Sira Marakswan ing Kraton Kumbina kula? nampa ngendikane barep aji kakangku supaya aku mbuktekke jari. Opo Bismoko bakal kagungan putra mantu apa kabar mau temenan apa ora? Upama temenan ora bakal mokal, nanging upama to gagal ana emperi. Awas sak nyatane rikala semono pancen keporo nyata aku rembugan. karu pendhita Durna kang bakal palakrama karo Adi Murukmini. Yo. Nanging Adi Murukmini darbi panuwun wujute bisa mbatang seslukane. Lah iki nembe wae temanten manjing kedaton bakal mbatang seslukane Adi Murukmini. Malayan perlu gandeng Kurawa kaya-kaya kabeh padha ngiring kepin bakal nekseni. Buktekno pambabari seslukane bisa paripurna apa ora. Wah. Gatot wonten dawuh. Aja nganti kelayatan buktekke manjing kedaton turno bapakku yen panjen bisa mbatang cangkrimane Adi Krupini sida dadi manten. Kulo dherekaken Rama njaluk pangestu mu sing ati-ati kulo. ana panalingan ira lumajaring latri Cinandari sang trusta jumena kapisanan Oh kandak pleguduk manyar-manyar mbek meyang tergelusing wak-wak ketekur wak-wak ketekur letek mini letek mini kowe kudu dadi jodoh daupku kudu bisa kudu bisa